Pars quinquagesima prima vulgate Clementine. Haec transcriptio a societate libri voce facta, bono publico usu i est. Liber esdre, caput primum. In anno primo ceri regis persarum, ut complere tur verbum domini ex ore Ieremie, suscitavit Dominus spiritum Ciri regis persarum et traduxit vocem in omni regno suo etiam per scripturam dicens Hec dicit Cyrus rex persarum omnia regna terrae dedit mihi Dominus Deus Celi et ipse precepit mici ut edificarem ei domum in Hierusalem quae est in Judea quis est in vobis de universo populo eius sit deus illius cum ipso ascendat in Hierusalem quae est in Judaea et edificet domum domini dei Israel ipse est deus qui est in Hierusalem et omnes reliqui in cunctis locis ubi habitant adiuvent eum viri de loco suo argento et auro, et substantia, et pecoribus, excepto quod voluntarie offerunt templo Dei, quod est in Jerusalem. Et surrexerunt principes patrum de Iuda et Benjamin, et sacerdotes et Levite, et omnis cuius Deus suscitavit spiritum ut ascenderent ad edificandum templum Domini quod erat in Hierusalem universique qui erant in circuitu adiuverunt manus eorum in vasis argenteis et aureis in substantia et iumentis in supellectili exceptis his quae sponte obtulerant rex quoque Cyrus protulit vasa templi domini, quae tulerat Nabucodonosor de Jerusalem, et posuerat ea in templo dei sui. Protulit autem ea Cyrus rex persarum per manum Mitridatis, filii Gazabar, et annumeravit ea Sassabasar principi Iuda. Et hic est numeros eorum, Fiale aure triginta, fiale argente mille. Cultri viginti novem, scifi aurei triginta, scifi argentei secundi quadringenti decem. Vasa alia mille, omnia vasa aurea et argentea quinque millia quadringenta. Universa tulit sassabasar cum isqui ascendebant de transmigratione Babylonis in Jerusalem. Caput secundum. Hi sunt autem provincie filii qui ascenderunt de captivitate quam transtulerat Nabucodonosor rex Babylonis in Babylonem et traversi sunt in Jerusalem et Iudam unus quisque in civitatem suam qui venerunt cum Zorobabel, Josue, Neemia, Saraia, Raelaia, Mardocai, Belsan, Mesfar, Beguai, Reum, Bana, numerus virorum populi Israel. Filii Faros duo milia centum septuaginta duo, filii Sefatia trecenti septuaginta duo, fili area septingenti septuaginta quinque fili faat moab filiorum josue joab duo milia octingenti duodecim fili elam mille ducenti quinquaginta quattuor fili zetua non genti quadraginta quinque fili zacai septingenti sexaginta quinque Fili Bani 642. quadraginta duo. Fili Bebai 623. viginti tres. Fili Asgad mille ducenti viginti duo. Fili Adonicam 666. sextaginta sex. Fili Beguai duo milia quinquaginta sex. Fili Adin quadrigenti quinquaginta quattuor fili ater qui erant ex Ezechia nonaginta octo fili Besai trecenti viginti tres fili Iora cento duodecim fili Asum ducenti viginti tres fili Jebbar nonaginta quinque fili Bethlehem cento viginti tres viri Netufa quinque sex viri Anatot cento viginti octo, fili asmavet quadraginta duo, fili cariatiarim, Cefira et Baros septingenti quadraginta tres, fili Rama et Gaba sexcenti viginti unus, viri Macmas cento viginti duo, viri Betel et Hai ducenti viginti tres, fili Nebo quinquaginta duo, fili megbis centum quinquaginta sex fili elam alterius mille ducenti quinquaginta quator fili harim trecenti viginti fili lod adid etono septinginti viginti quinque fili ierico trecenti quadraginta quinque fili Sena tria millia sexcenti triginta sacerdotes filii Iadaea in domo Iosue non genti septuaginta tres filii Emmer mille quinquaginta duo filii Efesur mille ducenti quadraginta septem filii Harim mille decem et septem levite filii Iosue et Cedmiel filiorum Odovie septuaginta quattuor Cantores, filii asaf centum viginti octo, filii janitorum, filii sellum, filii ater, filii telmon, filii accub, filii attita, filii sobai, universi centum triginta novem. Natinei, filii sia, filii asufa, filii Tabaot filii ceros, filii sia fili Fadon, fili Lebana, fili Agaba, fili Akub, fili Agab, fili Semlai, fili Anan, fili Gaddel, fili Gaer, fili Raya, fili Rasin, fili Nekoda, fili Gatsam, fili Aza, fili Fasea, fili Bese, Filii Asena, Filii Munim, Filii Nefusim, Filii Bakbuk, Filii Akufa, Filii Harur, Filii Beslut, Filii Maida, Filii Arsa, Filii Berkos, Filii Sisera, Filii Tema, Filii Nasia, Filii Atifa, Filii Servorum Salomonis fili sotai fili soferet fili faruda fili yala fili derkon fili jeddel fili safatia fili hatil fili fokoret qui erant de asebaim fili ami omnes natinei et fili servorum salomonis trecenti nonaginta duo et hi qui ascenderunt de Telmala, Telarsa, Cherub, et Adon, et Emer, et non potuerunt indicare domum patrum suorum et semen suum, utrum ex Israel essent, filii Dalaia, filii Tobia, filii Necoda, sexcenti quinquaginta duo, et de filii sacerdotum, filii Hobia, filii Accos, filii Berzelai, filii Berzelai, qui accepit de filiabus Berzelae Galaditis uxorem et vocatus est nomine eorum hi quasi erunt scripturam genealogiae suae et non invenerunt et aiecti sunt de sacerdotio et dixit a tersata eis ut non comederent de sancto sanctorum donec surgeret sacerdos doctus atque perfectus omnis multitudo quasi unus quadraginta duo millia trecenti sexaginta, exceptis servis eorum et ancillis, qui erant septem millia trecenti triginta septem, et in ipsis cantores atque cantatrices ducenti. Equi eorum septingenti triginta sex, muli eorum ducenti quadraginta quinque, cameli eorum quadrigenti triginta quinque asini eorum sex millia septingenti viginti et de principibus patrum cum ingrederentur templum domini quod est in Hierusalem sponte obtulerunt in domum Dei ad extruendam eam in loco suo secundum vires suas dederunt in pensas operis auri solidos exaginta millia et mille argentim nas quinque millia et vestes sacerdotales centum habita verunt ergo sacerdotes et levite et de populo et cantores et janitores et natinei in urbibus suis universusque israel in civitatibus suis caput tertium ianque venerat mensis septimus et erant filii Israel in civitatibus suis, congregatus est ergo populus quasi vir unus in Jerusalem, et surrexit Josue, filius Josedec, et fratres eius sacerdotes, et Zorobabel, filius Salatiel, et fratres eius, et edificaverunt altare Dei Israel, ut offerent in eo holocaustomata, sicut scriptum est in lege Moysi viri dei collocaverunt autem altare dei super bases suas deterrentibus eos per circuitum populis terrarum et obtulerunt super illud holocaustum domino mane et vespere fecerunque solemnitatem tabernaculorum sicut scriptum est et holocaustum diebus singulis per ordinem secundum praeceptum opus diei in die suo et post hac holocaustum iuge tam in calendis quam in universis solemnitatibus domini quae erant consecrate et in omnibus in quibus ultra offerebatur munus domino a primo die mensis septimi cioè perunt offerre holocaustum domino porro templum dei nondum fundatum erat dederunt tautem pecunias latomis et cementariis cibum quoque et potum et oleum sidonis tyrisque ut deferrent linea cedrina de libano ad mare ioppe justa quod preceperat cirus Rex per Sarum eis. Anno autem secundo adventus eorum ad templum Dei in Jerusalem, mense secundo, ceperunt Zorobabel filius Salatiel, et Iosue filius Iosedec, et reliqui de fratribus eorum sacerdotes, et levite, et omnes qui venerant de captivitate in Jerusalem, et et constituerunt levitas a viginti annis et supra ut urgerent opus domini stetitque Josue et filii eius et fratres eius Cermiel et filii eius et filii Iuda quasi vir unus ut instarent super eos qui faciebant opus in templo Dei filii Henadad et filii Eorum et fratres eorum levite fundato igitur a cementariis templo domini steterunt sacerdotes in ornatu suo cum tubis et levite filii asaf in cimbalis ut laudarent deum per manus david regis israel et concinebant in hymnis et confessione domino quoniam bonus quonem in aeternum misericordia eius super Israel. Omnis quoque populus vociferabatur clamore magno in laudando Dominum, eo quod fundatum esset templum Domini. Plurimi etiam de sacerdotibus et levitis et principes patrum et seniores qui viderant templum prius cum fundatum esset et hoc templum in oculis eorum flebant voce magna et multi vociferantes in laetitia elevabant vocem nec poterat quisquam agnoscere vocem clamoris laetantium et vocem fletus populi cum mistim enim populus vociferabatur clamore magno et vox audiebatur procul caput quartum audierunt autem hostes iudeo et benjamin quia filii captivitatis edificarent templum domino Deo Israel et accedentes ad Zorobabel et ad principes patrum digerunt eis edificemus vobiscum quia ita ut vos querimus deum vestrum ecce nos immolavimus victimas a diebus Asor Addan regis Assur qui adduxit nos huc et dixit eis Zorobabel et Josue et reliqui principes patrum Israel Non est vobis et nobis ut edificemus domum Deo nostro sed nos ipsi soli edificabimus domino Deo nostro sic ut precepit nobis Cyrus rex persarum factum est igitur ut populus terre impediret manus populi Iude et turbare teos in edificando conduxerunt autem adversus eos conciliatores ut destruerent consilium eorum omnibus diebus ciri regis persarum et usque ad regnum Darii regis persarum in regno autem assueri in principio regni eius scripserunt accusationem adversus habitatores a Iude et Jerusalem et in diebus artaxerxis eh, scripsit Beselam Mithridates et Tabel et reliqui qui erant in consilio eorum ad Artaxerxem regem Persarum epistola autem accusationis scripta erat Syriace et legebatur sermone Siro reum beltem et samsa scriba scripserunt epistolam unam de Hierusalem Artaxerxi regi Iuliusce modi reum beltem et samsa scriba et reliqui consiliatore seorum dinei et Afarsa thacei therfalei Afarsei, erquei babiloni Susanne Kei, Dievi, et Alamite, et ceteri de gentibus quas transtulit a Senafar magnus et gloriosus, et habitare eas fecit in civitatibus Samarie, et in reliquis regionibus trans flumen in pace, hoc est exemplar epistole quem miserunt eum, artaxerxi regi servi tui, viri qui sunt trans fluvium salutem dicunt notum sit regi qui a iudei qui ascenderunt a te ad nos venerunt in jerusalem civitatem rebellem et pessimam quam edificant extruentes muros eius et parietes componentes nunc igitur notum sit regi quia si civitas illa edificata fuerit, et muri eius instaurati, tributum et vectigal et annuos reditus non dabunt, et usque ad reges hec noxa perveniet. Nos autem memores salis, quod in palatio comedimus, et quia lesiones regis videre nefas ducimus, id circo misimus et nunciavimus regi ut recenseas in libris historiarum patrum tuorum et invenies scriptum in commentariis et sies quoniam urbs illa urbs rebellis est et nocens regibus et provinciis et bella concitantur in ea ex diebus antiquis quam obrem et civitas ipsa destructa est. Nunciamus nos regi, quoniam si civitas illa edificata furit, et muri ipsius instaurati, possessionem trans fluvium non abebis. Verbum misit rex ad reum beltem, et samsa iscribam, et ad reliquos qui erant in consilio eorum habitatores Samariae et ceteris transfluvium salutem dicens et pacem accusatio quam misistis ad nos manifeste lecta est coram me et a me praecetum est et recensuerunt in venerunque quoniam civitas illa adiebus antiquis adversum reges rebellat et seditiones et prelia concitantur in ea nam et reges fortissimi fuerunt in Jerusalem qui et dominati sunt omni regioni quae trans fluvium est tributum quoque et vectigal et reditus accipiebant nunc ergo audite sententiam prohibeatis viros illos ut urbs illa non edificetur donec si forte a me iussum fuerit videte ne negligenter hoc impleatis et paulatim crescat malum contra reges itaque exemplum edicti artaxerxis regis lectum est coram reum beltem et samsae scriba et consiliarii seorum et abierunt festini in Jerusalem ad Iudeos et prohibuerunt eos in brachio et robore tung intermissum est opus domus domini in Jerusalem et non fiebat usque ad annum secundum regni Darii regis per Sarum. Caput quintum. Profeta verunt autem Ageus profeta et Zacharias filius addo profetantes ad Iudeos qui erant in Judea et Hierusalem in nomine Dei Israel. Tunc surexerunt Zorobabel filius Salatiel et Josue filius Iosedec et ceperunt edificare templum Dei in Hierusalem et cum eis profete Dei adiuvantes eos in ipso autem tempore venit ad eos Tatanei, qui erat dux trans flumen et starbusanai et consiliarii eorum sicque digerunt eis quis dedit vobis consilium ut domum hanc edificaretis et et muros eius instauraretis ad quod respondimus eis quae essent nomina hominum autorum edificationis illius oculus autem dei eorum factus est super senes iudeorum et non potuerunt inhibere eos placuitque ut res ad darium referretur et tung satisfacerent adversus accusationem illam exemplar epistole quam misi tatanai dux regionis transflumen et starbusanai et consiliatores eius Arfasacei qui erant transflumen ad darium regem sermo quae miserantei sic scriptus erat dario regi pax omnis Notum sit regi isse nos ad Iudeam provinciam ad domum Dei magni quae edificatur lapide in polito et linea ponuntur in parietibus opusque illud diligenter extruitur et crescit in manibus eorum interrogavimus ergo senes illos et ita diximus eis quis dedit vobis potestatem od domum hanc edificaretis et muros hos instauraretis sed et nomina eorum quesivimus ab eis ut nunciaremus tibi Scripsimusque nomina eorum virorum qui sunt principes in eis Oius modi autem sermonem responderunt nobis dicentes Nos sumus servi Dei celi et terre, et edificamus templum, quod erat extructum ante hos annos multos, quodque rex Israel magnus edificaverat et extruxerat. Posquam autem ad ira cundiam provocaverunt patres nostri Deum celi, tradidit eos in manus Nabucodonosor regis Babylonis Chaldei domum quoque hanc destruxit et populum eius transtulit in Babylonem anno autem primo Ciri regis Babylonis Cyrus rex proposuit edictum ut domus Dei hac edificaretur Nam et vasa templi dei Aurea et Argentea quae Nabucodonosor tulerat de templo quod erat in Hierusalem et asportaverat ea in templum Babylonis protulit Cyrus rex de templo Babylonis et data sunt sabbasar vocabulo quem et principem constituit dixit quae ei, hec vasa tolle et vade et pone ea in templo quod est in Jerusalem et domus Dei edificetur in loco suo tunc itaque sabbas il venit et posuit fundamenta templi Dei in Jerusalem et ex eo tempore usque nunc edificatur et nec dom completum est nunc ergo si videtur regi bonum recensiat in bibliotheca regis quae est in Babylone utrum nam a Ciro rege iussum fueret ut edificaretur domus Dei in Hierusalem et voluntatem regis super hac re mittat ad nos caput sextum tunc Darius rex precepit et recensuerunt in bibliotheca librorum qui erant repositi in Babilone et inventum est in Ecbatanis quod est castrum in Medena provincia volumen unum talisque scriptus erat in eo commentarius anno primo ciri regis cirus rex decrevit ut domus dei edificaretur quae est in Jerusalem il loco ubi immolent hostias et ut ponant a fundamenta supportantia altitudinem cubitorum sexaginta et latitudinem cubitorum sexaginta ordines de lapidibus in politis tres et sic ordines de lignis novis sumptus autem de domo regis dabuntur sed et vasa templi et dei aurea et argentia quae nabucodonosor tulerat ad ee templo Hierusalem et tuleratea in Babylonem redantur et referantur in templum in Hierusalem in locum suum quae et posita sunt in templo dei nunc ergo Tatanai dux regionis quae est trans flumen starbusanae et consiliari vestri a farsa hei, qui estis trans flumen, procur recedite ab illis. Et dimittite fieri templum Dei illud a duce iudeorum, et a senioribus eorum, od domum Dei illam edificent in loco suo sed et a me praecettum est quid oporte at fieri a presbyteris iude orum illis ut edificetur domus Dei, scilicet ut de arca regis, id est de tributis quae dantur de regione trans flumen, studiose sumtus dentur viris illis, ne impediatur opus. quod si necesse fuerit, et vitulos et agnos et hedos in holocaustum deo celi frumentum sal vinum et oleum secundum ritum sacerdotum qui sunt in Hierusalem detur eis per singulos dies ne sit in aliquo querimonia et offerant ablationes deo celi orenque pro vita regis et filiorum eius a me ergo positum est decretum ut omnis homo qui hanc mutaverit iussionem tollatur lignum de domum ipsius et erigatur et configatur in eo domus autem eius publicetur deus autem qui habitare fecit nomen suum ibi dissipet omnia regna et populum qui extenderit manum suam ut repugnet et dissipet domum Dei illam, quae est in Jerusalem. Ego Darius statui decretum, quod studiose impleri volo. Egitur Tatanae, dux regionis trans flumen, Starbusanae et consiliarii eius, secundum quod preceperat Darius rex, sic diligenter executi sunt seniores autem iudeorum edificabant et prosperabantur iusta prophetiam Agei profete et Zachariae filiado, Addo et edificaverunt et construxerunt iubente Deo Israel et iubente Ciro et Dario et Artaxerxes regibus Persarum et compleverunt domum Dei istam usque ad diem tertium mensis adar, qui est annus sextus regni darii regis, fecerunt autem filii Israel sacerdotes et levite et reliqui filiorum transmigrationis dedicationem Domus Dei in gaudio, ed obtulerunt in dedicationem Domus Dei vitulos centum, arietes ducentos, annos quadringentos, hircos caprarum pro peccato totius Israel duodecim, justa numerum tribum Israel, et statuerunt sacerdotes in ordinibus suis, et levitas in vicibus suis, supera opera Dei in Jerusalem, sicut scriptum est in libro Moisi. Fecerunt autem filii Israel transmigrationis pasca, Quarta decima die mensis primi purificati enim fuerant sacerdotes et levite quasi unus omnes mundi ad immolandum pascha universis filiis transmigrationis et fratribus suis sacerdotibus et sibi Et come derunt filii Israel qui reversi fuerant de transmigratione et omnes qui se separaverant a coinquinatione gentium terre ad eos ut quererent dominum deum Israel et fecerunt solemnitatem ad septem diebus in laetitia quoniam laetificaverat eos dominus et converterat cor regis assur ad eos ut adiuvaret manus eorum in opere domus domini dei Israel. Caput septimum. Post hec autem verba in regno Artaxerxes regis Persarum Esdras filius Saraie filii Azarie filii Helcie filii Sellum filii Sadoc fili Achitob, fili Amarie, fili Azarie, fili Maraiot, fili Zaraie, fili Osdi, fili Bocci, fili Abisue, fili Fines, fili Eleazar, fili Aaron sacerdotis ab initio ipse Esdras ascendit de Babilone et ipse scriba velox in lege Moisi quam Dominus Deus dedit Israel et dedit ei rex secundum manum Domini Dei eius super eum omnem petitionem eius et ascenderunt de filiis Israel et de filiis sacerdotum et de filiis levitarum et de cantoribus et de ianitoribus et de natineis in Jerusalem anno septimo artaxercis regis et venerunt in Jerusalem mense quinto ipse est annus septimus regis quia in primo die mensis primi cepit ascendere de Babilone et in primo die mensis quinti venit in Jerusalem iusta manum Dei sui bonam super se. Esdras enim paravit cor suum, ut investigaret legem Domini, et faceret et doceret in Israel praeceptum et judicium. Hoc est autem exemplar epistole edicti quod dedit rex Artaxerxes, Esdre sacerdoti scribe erudito in sermonibus et praeceptis domini et ceremoniis eius in Israel Artaxerxes rex regum Esdre sacerdoti scribe legis Dei celi doctissimo salutem a me decretum est ut cuiu cumque placuerit in regno meo de populo Israel et de sacerdotibus eius et de levitis ire in Jerusalem, tecum vadat a facie enim regis et septem conciliatorum eius missus es ut visites Judeam et Jerusalem in lege Dei tui qua est in manu tua et ut feras argentum et aurum quod rex et conciliatores eius sponte obtulerunt deo Israel cuius in Jerusalem tabernaculum est et omne argentum et aurum quodcunque in veneris in universa provincia Babylonis et populus offerre voluerit et de sacerdotibus quae sponte obtulerint domui Dei sui quae est in Jerusalem libere accipe et studiose eme de hac pecunia vitulos arietes agnos et sacrificia et libamina eorum et offerea super altare templi dei vestri quod est in Jerusalem sed et si quid tibi et fratribus tuis placurit de reliquo argento et auro, ut faciatis justa voluntatem Dei vestri, facite, vasa quoque quae dantur tibi in ministerium domus Dei tui trade in conspectu Dei in Jerusalem sed et cetera quibus opus fuerit in domum Dei tui quantum cumque necesse est ut expendas dabitur de tesauro et de fisco regis et a me ego artaxerxes rex statui atque de crevi omnibus custodibus arce publice, qui sunt trans flumen, ut quod cumque petirit a vobis esdras sacerdos, scriba legis dei celi, absque mora detis, usque ad argenti talenta centum, et usque ad frumenti coros centum, et usque ad vini batos centum, et usque ad batos olei centum sal vero absque mensura omne quod ad ritum dei celi pertinet tribuatur diligenter in domo dei celi ne forte irascatur contra regnum regis et filiorum eius vobis quoque notum facimus de universis sacerdotibus et levitis et cantoribus et janitoribus nati et ministris domus dei huius, ut vectigal et tributum, et annonas non abeatis potestatem imponendi super eos. Tu, autem esdra, secundum sapientiam dei tui, quae est in mano tua, constitue iudices et presides, ut iudicent omni populo qui est trans flumen his videlicet qui noverunt legem dei tui sed et imperitos docete libere et omnes qui non fecerit legem dei tui et legem regis diligenter iudicium erit de eo sive in mortem sive in exilium sive in condemnationem sub substantiae eius vel certe in carcere benedictus dominus deus patrum nostrorum qui dedit hoc in corde regis ut glorificaret domum domini quae est in hierusalem et in me inclinavit misericordiam suam coram rege et conciliatoribus eius et universis principibus regis potentibus et ego confortatus manu domini dei mei quae erat in me congregavi de Israel principes qui ascenderent mecum caput octavum hi sunt ergo principes familiarum et genealogia eorum qui ascenderunt mecum in regno Artaxerxes regis de Babylone de filiis fines Gersom de filiis Itamar Daniel de filiis David Attus de filiis Sechenie filiis Faros Zacharias et cum eo numerati sunt viri centum quinquaginta de filiis Faat Moab Elioenai filius Zare et cum eo ducenti viri de filiis Sechenie filius Ezekiel et cum eo trecenti viri de filiis Adan Abed filius Jonathan et cum eo quinquaginta viri de filii Salam Isaias filius Atalie et cum eo septuaginta viri de filii Safatie Zebedia filius Michael et cum eo octoginta viri de filiis Joab obedia filius Iael et cum eo ducenti decem et octo viri, de filis Selomit, filius Iosfie, et cum eo centum sexaginta viri, de filis Bebai, Zacarias, filius Bebai, et cum eo viginti octo viri, de filis Asgad, Ioanan, filius Ecetan, et cum eo centum et decem viri, de filiis Adonicam qui erant novissimi et ac nomina eorum Elifelet et Jael et Samaias et cum eis sexaginta viri de filii Begui Utai et Zacur et cum eis septuaginta viri congregavi autem eos ad fluvium qui de currita dava et mansimus ibi tribus diebus quasi vique in populo et in sacerdotibus de filiis levi et non in veni ibi itaque misi eliezer et ariel et semeiam et alnatan et iarib et alterum alnatan et natan et zachariam et mossolam principes et joiarib et elnatan sapientes et misi eos adeddo qui est primus in caspie loco et posui in ore eorum verba que loquerentur ad eddo et fratres eius natineos in loco caspie ut adducerent nobis ministros domus dei nostri et aducerunt nobis per manum dei nostri bonam super nos virum doctissimum de filiis moli filii levii filii Israel et Sarabiam et filios eius et fratres eius decem et octo et Asabiam et cum eo Isaeam de filiis Merari fratresque eius et filios eius viginti et de Natineis quos dederat David et principes ad ministeria levitarum Natineos ducentos viginti omnes hi suis nominibus vocabantur et predicavi ibi iunium iusta fluvium ava ut affligeremur coram domino deo nostro et peteremus ab eo viam rectam nobis et filiis nostris universaeque substantiae nostrae et rubui enim petere a rege auxilium et equites qui defenderent nos ab inimico in via quia dixeramus regi manus dei nostri est super omnes qui quaerunt eum in bonitate et imperium eius et fortitudo eius et furor super omnes qui de relinquunt eum iae unavimus autem et rogavimus deum nostrum per hoc et evenit nobis prospere et separavi de principibus sacerdotum duodecim sarabiam et hasabiam et cum eis de fratribus eorum decem appendique eis argentum et aurum et vasa consecrata domus dei nostri quae abtulerat rex et consiliatores eius et principes eius universusque Israel eorum qui inventi fuerant et appendi in manibus eorum argenti talenta sexcenta quinqua ginta et vasa argente a centum auri centum talenta et crateres aureos viginti qui habebant solidos millenos et vasa eris fulgentis optimi duo pulcra ut aurum et dixi eis vos sancti domini et vasa sancta et argentum et aurum quod sponte oblatum est domino deo patrum nostrorum vigilate et custodite donec appendatis coram principibus sacerdotum et levitarum et ducibus familiarum Israel in Jerusalem in thesaurum domus domini susceperunt autem sacerdotes et levite pondus argenti et auri et vasorum ut deferrent Jerusalem in domum Dei nostri promovimus ergo a flumine ava duodecimo die mensis primi ut pergeremus Jerusalem et manus Dei nostri fuit super nos et liberavit nos de manu inimici et insidiatoris in via et venimus Jerusalem et mansimus ibi tribus diebus die autem quarta appensum est argentum et aurum et vasa in domo dei nostri per manum memeros filii Urie sacerdotis et cum eo Eleazar filius Phineas cumque eis Iosabet filius Iosue et Noadaia filius Benui Levite iusta numerum et pondus omnium de scriptumque est omne pondus in tempore illo sed et qui venerant de captivitate filii transmigrationis obtulerunt holocaustomata deo Israel Vitulos duodecim pro omni populo Israel, arietes nona ginta sex, agnios septua ginta septem, hircos pro peccato duodecim, omnia in holocaustum domino. Dederunt autem edicta regis satrapis, qui erant de conspectu regis, et ducibus trans flumen, et eleva verunt populum et domum Dei. Caput nonum. Posquam autem haec completa sunt, accesserunt ad me principes dicentes: Non est separatus populus Israel, sacerdotes et levite a populis terrarum et abominationibus eorum. Hananei videlicet et atei et Pharisei et Iabusei, et Ammonitarum et Moabitarum et Egyptiorum et Amoreorum tulerunt enim de filii abus sibi et filii suis et commiscuerunt semen santum cum populis terrarum manus etiam principum et magistratum fuit in transgressione hac prima cumque audissem sermonem istum Scidi pallium meum et tunicam, et evelli capillos capitis mei et barbe, et sedi merens, convenerunt autem ad me omnes qui timebant verbum Dei Israel pro transgressione eorum qui de captivitate venerant. Et ego sedebam tristis usquad sacrificium vespertinum, et in sacrificio vespertino surrexi de afflictione mea, et scisso palio et tunica, curvavi genua mea, et expandi manus meas ad dominum Deum meum. Et dixi, Deus meus, confundor et erubesco levare faciem meam ad te, quoniam iniquitates nostre multiplicate sunt super caput nostrum, et delicta nostra creverunt usque ad celum ad iebus patrum nostrorum sed et nos ipsi peccavimus graviter usque ad diem hanc et in iniquitatibus nostris traditi sumus ipsi et reges nostri et sacerdotes nostri in manum regum terrarum et in gladium et in captivitatem et in rapinam et in confusionem vultus sic ut die hac et nunc quasi parum et ad momentum facta est de precatio nostra apud dominum deum nostrum ut dimitterentur nobis reliquiae et daretur nobis paxillus in loco santo eius et illuminaret oculos nostros deus noster et daret nobis vitam modicam in servitute nostra quia servi sumus et in servitute nostra non dereliquit nos deus noster sed inclinavit super nos misericordiam coram rege per sarum ut daret nobis vitam et sublimaret domum dei nostri et extrueret solitudines eius et daret nobis sepem in Iuda et a Jerusalem. Et nunc quid dicemus Deus noster post hec, quia de reliquimus mandata tua, quae precepisti in manu servorum tuorum profetarum dicens, terra ad quam vos ingredimini, ut posideatis eam, terra immunda est justa immunditiam populorum, ceterarunque terrarum, abominationibus eorum qui repleverunt eam abore usque ad os in co inquinatione sua. Nunc ergo filias vestras ne detis filiis eorum, et filias eorum ne acipiatis filiis vestris, et non queratis pacem eorum et prosperitatem eorum usque in aeternum, ut confortemini et comedatis quae bona sunt terre et heredes abeatis filios vestros usque in saeculum et post omnia quae venerunt super nos in operibus nostris pessimis et in delicto nostro magno qui a tu deus noster liberasti nos de iniquitate nostra et dedisti nobis salutem sic ut est hodie ut non converteremur et irrita faceremus mandata tua neque matrimonia iungeremus cum populis abominationum istarum Nunquid iratus es nobis usque ad consummationem ne dimitteres nobis reliquias ad salutem domine deus israel iustus est tu quoniam de relicti sumus qui salvaremur sicut die hac ecce coram te sumus in delicto nostro non enim stari ipotest coram te super hoc caput decimum sic ergo orante esdra et implorante eo et flente ut iacente ante templum dei collectus est ad eum de israel cetus grandis nimis virorum et mulierum et puerorum et flevit populus fletu multo et respondit Sekenias filius Iael de filiis Elam et dixit Esdre nos praevaricati sumus in deum nostrum et duximus uxores alienigenas de populis terre et nunc si est penitentia in Israel super hoc, percutiamus fedus cum Domino Deo nostro, ut proiciamus universas uxores, et eos qui de his nati sunt, justa voluntate in Domini, et eorum qui timent praeceptum Domini Dei nostri, secundum legem fiat. Surge, tuum est de cernere, nosque erimus tecum confortare et fac surrexit ergo esdras et adiuravit principes sacerdotum et levitarum et omnem israel ut faceren secundum verbum hoc et iura verunt et surrexit esdras ante domum dei et abiit ad cubiculum Ioanan, filii Eliasib et ingressus est Luc panem non comedit et aquam non bibit lugebat enim transgressionem eorum qui venerant de captivitate et missa est vox in iuda et in jerusalem omnibus filiis transmigrationis ut congregarentur in jerusalem et omnis qui non venerit in tribus diebus justa consilium principum et seniorum auferetur universa substantia eius et ipse abicietur de cetu transmigrationis convenerunt igitur omnes viri iuda et benjamin in jerusalem tribus diebus ipse est mensis nonus vigesimo die mensis et sedit omnis populus in platea domus dei trementes pro peccato et pluvis et surrexit Esdras sacerdos et dixit ad eos, vos transgressi estis, et duxistis uxores alienigenas, ut aderetis super delictum Israel, et nunc date confessionem domino deon patrum vestrorum, et facite placitum eius, et separamini a populis terre, et ab uxoribus alienigenis et respondit universa multitudo dixitque voce magna iusta verbum tuum ad nos sic fiat veruntamen quia populus multus est et templus pluvie et non sustinemus stare foris et opus non est diei unius vel duorum vehementer quippe peccavimus in sermone isto constituantur principes in universa multitudine et omnes in civitatibus nostris qui duxerunt uxores alienigenas venient in temporibus statutis et cum his seniores per civitatem et civitatem et iudices eius donec avertatur ira dei nostri a nobis super peccato hoc Egitur Jonathan filius Asael et Easia filius Tecue steterunt super hoc et messollam et Sebetai levites ad iuverunt eos fecerunque sic filii transmigrationis et abierunt Esdras sacerdos et viri principes familiarum in domos patrum suorum et omnes per nomina sua et sederunt in die primo mensis decimi ut quarerent rem et consummati sunt omnes viri qui duxerant uxores alienigenas usque in diem primam mensis primi et inventi sunt de filiis sacerdotum qui duxerant uxores alienigenas de filiis Josue, filii Iosedech et fratres eius Maasia et Eliezer et Iarib et Godolia et dederunt manus suas ut aecerent uxores suas et pro delicto suo arietem de ovibus offerent et de filiis Emmer Anani et Zebedia et de filiis Harim Maasia et Elia et Semeia et Iael et Osias, et de filii Fesur Elioenai, Maasia, Ismael, Nathanael, Josabed, et Elasa, et de filis Levitarum, Josabed, et Semei, et Celaia, ipse est Calita, Fataia, Iuda, et Eliezer, et de Cantoribus, Eliasib, et de Janitoribus, Sellum, et Telem, et Uri, et ex Israel, de filis Pharos, ρεμέια, ετ Ιέσια, ετ Μέλκια, ετ Μίαμιν, ετ Ελίεζερ, ετ Μέλκια, ετ Μπάνεα, Έλαμ, Ματάνια, Ζακαρίας, ετ Ιέιελ, ετ Ετελία, ετ Ιέριμοτ, ετ Ελία, ετ Εφίλιης Ζέτουα, Ελιοέναι, Ελίασιμ, Ματάνια, ετ Ιέριμουτ, ετ Ζάμπατ, ετ Άζιζα, ετ Ioannan, Hanania, Zabai, Atalai, et Ephili Isbani, Mosollam, et Melluk, et Adaia, Jasub, et Saal, et Ramot. Et Ephili Isfat Moab, Ednam, et Kalal, Banaias, et Masaias, Matanias, Beselel, Benui, et Manasse. Et Ephili Iserem, Eliezer, Josue, Melchias, Melchias, Semeias Simeon Benjamin Maloc Samarias et de filiis Asum Matanai Matata Zabat Elifelet Yermai Manasse Semei et de filiis Bani Maadi Amram et Vel Baneas et Badaias Keliau Vania Marimuth et Eliasib Matanias, Matanai, et Iasi, et Bani, et Benui, Semei, et Salmias, et Anatan, et Adaias, et Mecnedebai, Sisai, Sarai, Ezrel, Selemiau, Semeria, Selum, Amaria, Iosef. De filis Nebo, Ieiel, Matatias, Zabat, Zabina, Iedu, et Ioel, et Banaia, omnes hi acceperant uxores alienigenas et fuerunt ex eis mulieres quae peperant filios finis partis quinquagesime prime